Trys verpėjos. Buvo kartą tokia mergiotė, kuri labai tingėjo verpti. Kad ir ką motina sako, niekaip negali jos prie to darbo prispausti. Neverps ji ir nors tu ką. Galų gale motinai truko kantrybė. Įpykusi stvėrė į bruklį ir ėmė karšti dukteriai kailį. O toji, kad paleis dudas. Ir atsitiko, kad tuo metu pro šalį važiavo karalienė išgirdusi verksmą liepė vežėjui sustoti įėjo į trobą ir paklausė motiną už ką ji taip mušanti savo dukterį kad net lauke ant kelio jos klyksmas girdėti motinai buvo sarmata prisipažinti kad jos duktė tokia tinginė ir ji tarė negaliu jos niekaip nuo verpimo atmušti Nieko daugiau nežino, tik verpti ir verpti, o aš neturtinga. Iš kur tiek linų imsiu? Tada karalienė ir sako, nėra man malonesnio dalyko, kaip girdėti verpiant, ir niekas manęs taip smagiai nenuteikia, kaip ratelio duzgimas. Atiduok man savo dukterį į rūmus, aš turiu užtektinai linų, galės jį ten verpti, kiek tik širdis geidžia. Motina mielai sutiko. Ir karalienė išsivežė merginą. Parvažiavusi į savo rūmus, užvedė ją į viršų, kur buvo trys kambariai – nuo apačios lygi viršaus prikrauti gražiausių linų. Suverk man tuos linus, tarė ji. Kai pabaigsi, galėsi tekėti už mano vyresniojo sūnaus. Nors tu ir neturtinga, bet man tas nesvarbu. Tavo nenuilstamas darbštumas bus geriausias kraitis. Merginai širdis suvirpėjo iš baimės šitiek linų ji negalėtų suverpti net jeigu gyventų 300 metų ir plušėtų kasdien nuo ryto lygi vakaro. Pasilikusi viena į puolį į ašaras ir sėdėjo taip tris dienas, ne piršto nepajudindama. Trečią dieną atėjo karalienė ir nustebo pamačiusi, kad dar nieko nesuverpta. Bet mergina pasiteisino sakydama, jog labai liūdėjusi, kad reikėjo palikti motinos namus – ir dėl to negalėjusi pradėti darbo. Karalienė patikėjo, bet išeidama tarė, žiūrėk man, kad nuo rytojaus pradėtum dirbti. Vėl likusi viena, mergina nežinojo nei ko griebtis ir nusiminusi priejo prie lango. Mato, ateina trys moterys. Viena su plačia kaip lyžė koja, kita su didžiulė apatinė lūpa, nukarusi net per visą smakrą, o trečia su plačiu nykščiu. Moteris sustojo po langu, pasižiūrėjo į viršų ir paklausė merginą, ko ji tokia nusiminusi. Ji apsakė, į kokią bėdą yra įkliuvusi, ir tada tos pasisiūlė padėti, sakydamos, jeigu pakviesi mus į vestuves, nesisarmatysi mūsų, vadinsi mus savo tetulėmis, net pasisodinsi prie stalo, Tada mes suverpsim tau linus ir labai greitai. Mielai viską padarysiu, atsakė mergina. Tik eikit ir tuo įsieskit prie darbo. Įsileido į tas tris keistas moteris. Pirmame kambaryje atkraustė šiek tiek vietos ir ten susėdusios pradėjo jos verpti. Viena traukė siūlą ir minė ratelį, antroji seiliojo siūlą, trečioji suko jį ir beldė pirštų į stalą ir sulik kiekvienu bilstelėjimu dryko ant žemės sruogos kuo gražiausiai suverptų siūlų. Nuo karalienės tas tris verpėjas jis slėpė, o kai toji ateidavo, parodydavo tik krūvas priverptų siūlų ir karalienė nežinojo ne kaip ją begirti. Baigusios pirmą kambarį pradėjo verpti antrą, paskui trečią, galų gale ir tas buvo sudorotas. Tada tos trys moterys atsisveikino ir pasakė merginai, neužmiršk, ką mums pažadėjai ir būsi laiminga. Kai mergina parodė karalieniai tuščius kambarius ir kalnus verpalų, toji iškėlė vestuves. Ir jaunikis džiaugiasi gavęs tokią miklę ir darbšę pačią ir gyrė ją be galo. Aš turiu tris tetules, tarė mergina. Jos yra padariusios man daug gero ir aš nenorėčiau savo laimėje jų pamiršti. Leiskit man pasikviesti jas į vestuves ir pasisodinti prie stalo. Karalienė ir jaunikis neprieštaravo. Kodėl mes turėtume to neleisti, sakė jie. Kai prasidėjo vestuvių puota, pasirodė trys keistais drabužiais apsidariusios moteriškės. Ir jaunoji pasveikino jas, sveikos atvykusios, mielosios tetulės. Ok, tarė jaunikis, kaip tu gali draugauti su tokiomis bjauriomis bobomis. Taip pasakęs, priejo prie pirmosios, tos, kuris su plačia kaip lyžė koja, ir paklausė, kodėl tavo tokia plati koja? Nuo minimo, atsakė toji, nuo minimo. Tada jaunikis priejo prie antrosios ir tarė, kodėl tavo tokia nukarusi lūpa? Nuo seilėjimo, atsakė toji, nuo seilėjimo. Paskui paklausė trečiąją, kodėl tavo toks platus nykštys? Nuo siūlo sukimo, atsakė toji, nuo siūlo sukimo. Karalaitis išsigando ir sako, jeigu taip, tai kad man niekada daugiau gražioji mano nuotaka, nei neprisiliestų prie ratelio. Taip jie atsikratė to nelemto verpimo.